G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan muftiy Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Zulm qayg'urmaysan parvo qilmay dini islom hazil bilmay uyg'on endi ey musulmon g'aflat uykusunda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring Kadrin ko'p orlanding uyg'on indi ey musulmon g'aflat uykusunda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر الله برادرلار الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مزده ayyubilarning davlati tugab mamluklarning davlat to'g'risida ozgina ishora qilib o'tgan edik bugun darsimizni mamluklarning davlat to'g'risida ma'lumot bilan boshlaymiz mamluk arabchada qulni mamluk deydi bu mamluklar qullar aslan turk bo'lganlar shu mamluklar ayyubilarning qullaridan edilar Ayyubi podsho al malikul kamil shu qullar uchun nil daryoning atrofida bitta qal'a qurgan edi o'sha qal'ada shu qullar yashar edilar daryoga yaqin yashashliklari uchun bularga dengiz qullari deb laqab qo'yilgan edi shu qullar uchga bo'linadi al mamalikul bahriya dengiz qullari al mamalikul burjiya burji qullari va al mamaliku sharakisi shirkis qomdan taalluqli qullari shu dengiz qullarining birinchi podshasi izzuddin oybek bo'ladi izzuddin oybek Najmuddinning xotini Shajaratud-Durga, ya'ni podshoning malikasiga vafotdan keyin podshoning malikasiga nikohlangan edi. Shajaratud-Dur malika esa podshalikni Izzuddin Oybekka berdi. Shunday bo'lib, podshalik shu qullarga o'tdi. Ya'ni shu qullar Najmuddinning qullari edi. Najmuddin vafot qilgandan keyin qullarning kattasi Izzuddin Oybek malikaga uylandi. Shunday bo'lib, podshalik shu qullarga o'tdi. Dengiz qullarining podshaligi taqriban 30 yil davom etdi. Dengiz qullarining podshalari 6 ta shaxsdan iboratdir. Izzuddin, Nuruddin, Sayfuddin Qutuz, Zohir Bebars, Abul Maali Muhammad, Sayfuddin bin Zohir. Bular 6 kishi Al-Mamalikul Bahriya, ya'ni dengiz qullaridan podshalikka keldilar. Bulardan eng kuchligi Zohir Bebars Bunduqdori bo'lganlar zohir bebars sayfuddin qutuzni o'ldirib hukumatga keldi va Ayyubilarning bo'linib ketgan kichkina kichkina davlatlarni mag'lub qilib hammasini misrga qo'sh bo'ldi ya'ni mamlukilarning itoatiga kirgizdi Ayyubilardan keyin salibilarga qarshi jihad bayrog'ini shu mamluklar ko'tarib turdilar. Sultan Bebars nasronilarning hamma imoratlarini sindirib yo'q qilib tashadi. Nasronilarning eng oxirinchi imorati Akka degan shaharning imorati edi va shu imorat 1200 91 hijriyda iqildi. Dengiz mamluklar, Burji mamluklar va Sharakisa mamluklarning hamma hukumati 274 yil davom etgan. 648-hijriydan boshlab 922-hijriygacha hattoki Usmoniylar kelib Misr va Shomga hujum qildilar va mamluklarning hukumati Marju Dabiq degan mintaqada jangda mag'lubiyatdan keyin tugab qoldi. Oldin aytib o'tdikki, qul podshalar 3 xilga bo'lingan edilar. Birinchi qismi dengiz qullari edi. Ulardan 6 ta podshalar ketma-ket keldilar. Ammo Burji mamluklarning ro'yxati 21 podshalarning nomlari keladi. Ammo Sharkasi qul podshalarning ro'yxatida 26 kishi ketma-ket podshalikka keldi. Mamluklarning eng oxirinchi podshasi Tumanboy 2 bo'ladi. Bu kishini Usmoniylar osib qo'ygan edilar. Mana biz Abbosiy xilofatda mustaqil bo'lib turib, hukumatga kelgan davlatlarini ayt o'tdik. Endi Abbosiy xilofatning eng zaif paytlarini aytib o'tamiz. Shu paytlarda Abbosiy xilofat ramziy xilofat bo'lib qolgan edi. Faqat nomiga edi. Va shu Abbosiy xilofat Misrda 656-hijridan boshlab 922-hijrigacha ya'ni 1258 milodiydan boshlab 1517 milodiygacha davom etdi. Mustasim billah degan Abbosiy xalifa 656-hijriyda vafot qildi. Qatl qilindi. Mustasim billah qatl bo'lgandan keyin Banu Abbosdan ikki kishi xilofatga da'vo qilib chiqdilar. birinchisi abul abbas ahmad bin ali va ikkinchisi abul qasim ahmad bin zohir abul abbos ahmad bin ali esa halab tomonga yo'naldi va o'sha yerga borib xafoja qabiladan bo'ladigan arablarning oldida o'zining nasabini isbot qildi so'ngra halabning amiri husomiddin bilan birga ahli ilmlarning jamoati ham Abul Abbosga bay'at berdilar. Shu ulamolarning ichida Sheikh Abdul Halim Imom Ibn Taymiyya rahimahulloh ham bor edilar. Ikkinchisi esa, ya'ni Abul Qasim Qohira, ya'ni Misr tomonga yo'naldi. O'sha yerga borib, Maharish degan arablarning oldida o'zining nasabini isbot qildi. So'ngra bebars olimlar bilan va xos odamlar bilan birga Abul Qosim Ahmad bin Zohirga bayat berdilar. Shu voqea 659-hijriyda sodir bo'ldi. Lekin Bebarsning shu ishi siyosatdan xoli emas edi. Qohirada turgan yangi Abbosiy xalifa Bebarsdan Mo'g'ul tatarlarga qarshi jihad qilish uchun lashkar so'radi. Bebars zaifroq qo'shinni berdi. Xalifa shu qo'shin bilan Mo'g'ul tatarlarning oldida tur berolmadi va tatarlar tomonidan qatl qilindi. Endi ikkinchi odam yo'q bo'lgandan keyin abul abbos ahmad halabdan qohira tomonga harakat qildi va shunga bayat berildi Abbosilarning xilofati misrda usmoniylar kelgangacha ya'ni 922 hijrigacha davom etdi 922-hijrida Sultan Salim birinchi kelib Misrni ishg'ol qildi. O'sha paytdagi Abbosiy xalifa Sultan Salim 1-ga taslim bo'ldi. So'ngra xilofat Qustuntiniyaga ko'chirildi. Va Qustuntiniyada xilofat bayrog'i xilpirab turdi. hattoki Usmoniylarning xilofati ham 1342 hijriy ya'ni 1923 milodiyda tugadi. Mana biz 16 ta davlatlarini aytib o'tdik. Hozir Abbosilarning paytda Jaziratul Arabda mustaqil bo'lgan davlatlarini aytamiz. Abbosiylarning zamonasida mustaqil bo'lgan birinchi davlati ibodiylarning davlati bo'ladi. Ad-davlatul ibodiyya fi Masqat. 176-hijriy, ya'ni 797-milodiydan bugungi kungacha davom etyapti. Ibodiyya bu xavorijlardan bitta toifadir. Lekin xavorijlarda ham toifalar ko'p. Ahli sunnat val jamoatga yaqinroq toifa hisoblanadi ibodiylar. Bularning asoschisi Abdullah bin Ibod at-Tamimi bo'ladi. Bularga qarshi Umaviylar, Abbosiylar urushganlar. Shomdan, Hijozdan, Yamandan, Afriqiyadan bular haydalganlar. Lekin hozirgacha bular bugungi kunda Masqat mintaqada borlar. Balki hukumati ham ibodilarnikidir. Ibodilarning shu hukumati Masqat mintaqasida 176 hijrida asoslangan edi. Shu hukumatning asoschisi Jalandi bin Mas'ud ibodi bo'ladi. Bularning eng katta da'vatchisi Ghasson bin Abdullah Humaydi bo'ladi. Gasson bin Abdullah Humaydi va Salat bin Malik bo'ladi. Bular tijorat bilan shug'ullanganlar va bularning davlati tijorat ustida turibdi. Ikkinchi davlat Davlatul Qaramita fil Bahrayn. Bahrayndagi Qaramitalarning davlati 296-hijridan boshlab 398-hijrigacha davom etdi. Oldin Abbosilarning zamonasida bo'lgan inqiloblar to'g'risida qaromitalarni aytgan edik. Husayn Ahvazi, ya'ni Ironiy shu Ismoili shiyalarning da'vatini ko'tarib, Iroqning janub tomonga va Bahrayn tomonga yurdi. Husayn Ahvazi o'lgandan keyin yana bitta Farisi Ironiy odam zohir bo'ldi. Buni laqabi Qurmut edi va nomi Hamdan al-Ash'af edi. Bu kutilgan Ismoili imomga chaqirar edi. Ya'ni bu shiyalar imom chiqadi, o'sha imomga biz ergishamiz deb maxfi da'vatini yurgizar edilar. Va bularning rahbari Qurmut bir shunday aralash mazhabga da'vat qildiki, shu mazhabda majusiylik, yahudlik, nasroniylik va islomning ba'zi narsalar aralashtirilgan holatda bor edi. Bular 296-hijriyda Qatif Bahrayn Yamanda bir davlatni barpo qildi. Va Iroqda janglarini olib bordi. Maqsadi xilofatni Abbosiylardan tortib olish edi. Fatimilarning markazi Qohiraga ham bular hujum qildi. Lekin Fatimilar bularni mag'lub qilishga muvaffaq bo'ldilar. 317-hijriyda bular Makka ga hujum qildilar. Va Hajar Aswadni so'rib oldi, hojilarni o'ldirdi. So'ngra Hajar Aswadni o'zlarining poytaxti Qatifga olib ketdilar. Keyin hojilardan soliq olish shartida hajri asvadni 339 hijrida qaytarib berdilar. Shu Qaramita badbaxtlarning hukumati zulm va sarkashlikka asoslangan edi. Hattoki 398 hijrida tugadi. Walhamdulillahi robbil alamin. 3-davlat Davlatu Bani Najah fi Zubayd al-Yaman Banu Najohning davlati 421-hijridan boshlab 554-hijrigacha davom etdi. Shu davlatni bir Qora Habshi qul qurgan edi. Lekin oilaviy urushning oqibatida Tihama mintaqaning valisi Ali bin Muhammad bularga hujum qilib bularni tugatdi. 4-chi davlat. Ad-davlatu sulahiyya. Shu davlat ham Sana'a Yamanda edi. 452-hijridan boshlab 647-hijrigacha davom etdi. shu davlat ham ismoiliy mazhabda edi buni muhammad as sulayhiy degan shiya yamanda qurgan edi bularning poytaxti sanoada edi va misrdagi fotimiy shiyalar bilan bularning samimiy aloqalari bor edi fotimiy shiyalar bularga buyuk buyuk laqablarini qo'yib o'rgan edilar Misol uchun Amirul Umara amirlarning amiri val mukarram, hurmatli odam va hokazo. Bular o'zining qudratini Hijozgacha itkizib qo'ygan edi. Lekin Ayyubilarning podshasi Turonshoh kelib, bularning davlatini sindirib tashadi. bularning mashhur shaxslaridan Arwa bint Ahmad degan xotin kishi edi. Bu xotin kishi Ismoili shiyalarning mazhabini Hindiston va Masqatda nashr qilish va tabliq qilish uchun ko'p mehnat qildi. Hozirgacha bu xotin qurgan Masjid San'a Yamanda bordir. 5-davlat. Davlatu Bani Rasul Rasulning o'g'illarining davlati. Bu davlat ham Yamanda edi. 626-hijridan boshlab 826-hijrigacha, ya'ni 200 yil davom etdi. Shu davlatning asoschisi Ali ibn Rasul edi. Bular G'assoniylarning avlodlaridan edi. Ayyubilar Ali ibn Rasulni Makka ga 652-hijrida vali qilib tayin qilgan edilar. Bundan keyin Yamanni ham qo'shib bergan edilar. Bularning hukumati Mo'tdan Makkagacha bor edi. Shu hukumat bularning avlodlarida taqriban 200 yil, 2 asr davom etdi. Bular ham tojirlar edilar. dengizda tijorat yurgizib bular boy bo'lib ketganlar. Xosatan Hindiston bilan bularning tijorati katta hajmda edi. Bularning paytda sinoat va ziroat avjga chiqqan edi. Bular Shofi'i rahimahullohning mazhabda edilar. ulama va jama'ul maktabat. olimlarni shijoatlantirgan edilar va katta-katta kutubxonalarni jam qilgan edilar. Mana birodirlar, Abbosiylarning zamonasida Jaziratul Arabda mustaqil bo'lgan 5 ta davlatlarini ozmaz ma'lumotlar bilan aytib o'tdik. Endi Afrika tomonida mustaqil bo'lgan davlatlarini aytib o'tamiz. Birinchisi ad-davlatul madariya 140 hijridan boshlab 297 hijrigacha davom etdi. Shu davlat bugungi kundagi Marokesh mintaqalarida barpo bo'lgan edi. Shu davlatni ham Iso bin Yazid Aswad degan bir qul insho qilgan edi. Bu xavorijlardan edi. Lekin barbariylarning Miknasa degan qabilasi bularga hujum qilib Samku bin Vasul degan podshaning davlatini sindirdi. Shu davlatning poytaxti Sijilmasa edi. Sijilmasa degan shu shahar sahroning ortasida bir chiroylik shahar edi. Bular ham tijorat bilan boy bo'lib ketgan edilar. So'ngra mol davlat kirib oilaviy urushlar bularni zaiflashtirdi. Hattoki Fatimilarning da'vatchisi Abu Abdullah ash-Shi'i Abu Abdullah Shiya kelib bularga hujum qildi va madorilarning davlati 297-hijrida tugadi. Abbosilarning paytda Afrika mintaqasida mustaqil bo'lgan ikkinchi davlati. ad davlatur Rustamiya 162 hijridan boshlab 296 hijrigacha davom etdi. Shu davlatning asoschisi Abdurrahmon bin Rustam bo'ladi. Abdurrahmon bin Rustam ibodiy xavorijlardan bo'ladi. Ya'ni ortacha mu'tadil xavorijlar. Lekin Abbosiylarga dushmanlikda bular ham avjiga chiqqan edi. Shu davlat Aljiriya, ya'ni Aljazoirda barpo bo'lgan edi. Bularning davlati odamlar bilan yaxshi muomala va insof bilan mashhur bo'ldi. Bularning paytda Afrika bilan tijorat avjiga chiqdi va bular Afrikadan tilla va qullarni olib kelar edi. shu tijorat al Aljazoir bir madaniyat va me'morchilikning markaziga aylandi. So'ngra davlatning ichida arab, barbar, forsi toifalar qudrat va salohiyat uchun urushdilar. Va mazhabiy urushlar ham ibodiy sufariy mo'taziliy shia va ahli sunnat val jamoatning ichida kuchayib ketdi oxir fotimilarning da'vatchisi madorilarning davlatini tugatuvchisi abu abdulloh shiya kelib 296 hijrida rustamiylarning davlatini sindirib tashladi 3 davlat davlatul adarisa Bu davlat 172-hijridan boshlab 375-hijrigacha davom etdi. Idrisilarning shu davlati Abu Ja'far Mansur Abbasi xalifaning zamonasida barpo bo'ldi. Abu Ja'far Mansur Abbosining zamonasida Ali radhiyallohu ta'ala anhu ning oilasidan Muhammad an-Nafsuz Zakiya Abbosilarga qarshi urush boshladi. Abbosiy xalifa Mansur Muhammad an az Zakiyaga lashkar jo'natdi. Natijasi Muhammad an az Zakiyaning qatli bilan tugadi. Shu voqea 145-hijriyda bo'ldi. 169-hijriyda Abbosiy xalifa Abu Ja'far Mansurga qarshi Ali radhiyallohu ta'ala anhu ning xonadondan yana bir kishi bag'ovat qildi. Bu kishining nomi Husayn bin Ali bin Hasan bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Talib bo'ladi. Ya'ni Ali roziyallohu ta'ala anhu ning 5 darajalik nabirasi bo'ladi. Bu Husayn bin Ali bilan birga u kishining ikkita amakilar ham bor edilar. Idris va Yahya. Abbosiy xalifa Mansur bularga qarshi qo'shinni jo'natdi. va Fax degan mintaqasida qattiq jang bo'ldi. Shunda Husayn qatl bo'ldi va u kishining amakisi Idris bin Muhammad an-Nafsuz Zakiya chekinishga muvaffaq bo'ldi. Va shu Idris Afrika tomonga bordi. Va o'sha yerga borib barbarlarning qabilasi Avrabaga mehmon bo'ldi va o'zini tanishtirdi. So'ngra barbarilar Idrisga bay'at berdilar va boshqa qabilalar ham Idrisning itoatga kirdilar. Keyin Idris Abbosiylarga qarshi bag'ovatni e'lon qildi va Fas degan shaharni insho qildi. Va Fas shaharni 72-hijriyda o'ziga poytaxt qilib oldi. Mana shu Alavilarning bir mustaqil davlat edi. Shu davlat Idrisilarning davlati nom bilan mashhur bo'ldi. Idris barbar qaboildan lashkarni tayyorlab Afrikaning Marokish va shu atrofida hujum qildi va shuni ham Idrisi mamlakatga qo'shib oldi. Bularning davlati 375-hijriygacha borib, Fatimilarning hujumning natijasida tugadi. Afriqada mustaqil bo'lgan 4-davlati Ad-Davlatul Aghlabiyya Aghlabiylarning davlati 184-hijridan boshlab 296-hijrigacha davom etdi. Idrisilarning davlati Afrikada kengayib ketayotganini ko'rib 184-hijriyda Harunur Rashid Ibrohim bin Aghlabni Tunis mintaqiga vali qilib jo'natgan edi. Shart shu ediki, davlat ag'labilarga meros bo'ladi, lekin xilofatga soliq to'lab turadi. Bular Qayravon degan shaharni o'zlariga poytaxt qilib oldilar. Ibrohim bin Ag'lab bir shaharni insho qildi va unga Abbosiya degan nom qo'ydi. So'ngra shu davlat Ag'labiylarning davlati deb mashhur bo'ldi. Ibrohimning nabirasi Ziyodatulloh birinchi. Shuning davrida Sisli degan jaziraga musulmonlar o'sha zamonaning muftisi va olim va mujohidi Asad bin Furat rahimahullohning boshlig'ida Sisli jaziraga hujum qildi va Sisli jazirani fath qildilar. Va shu Sisli mintaqasi jazirasi ag'labilarning davlatiga qo'shildi. Ag'labilarning davlati Fatimilarning hujumgacha davom etdi. Fatimilar 296-hijriga shu davlatga hujum qilib ag'labilarning hukumatini tugatdi. Afrikada Abbosiylarning zamonasida mustaqil bo'lgan 5-davlat. Davlatul Murabitin 453-hijridan boshlab 541-hijrigacha davom etdi. Shu davlat Mag'rib Aqsa, ya'ni Afrika tomonida 453-hijrida Yusuf bin Tashfin al-Lamatuni degan mujohidning rahbariyatda vujudga keldi. Yusuf bin Tashfin Lamtuna degan barbariy qabilaning mujohidlaridan edi. Bular yuzga niqob o'rar edi. Shuning uchun bularni al-mulassamin, ya'ni niqoblanganlar deb mashhur bo'lgan edilar. Islom tarixida mujohid podshalardan hisoblanadi. Andalusning mintaqasi Ashbiliyaning podshasi Mu'tamid bin Abbad salibilarga qarshi Yusuf bin Tashfindan yordam so'radi. Qashtalaning podshasi Alfonso 6-chi Ashbiliyani muhosaraga oldi. Shu paytda Yusuf bin Tashfin 400 79 hijrida barbarilardan tashkil topgan lashkar bilan Andalusga kirdi va Qashtolaning podshasi Alfonso 6-ni mag'lub qildi. Zulaqa degan mintaqasida shu jang bo'lgan edi. Shu jangning natijasida kichkina-kichkina davlatlari Yusuf bin Tashfinga taslim bo'lishga majbur bo'ldilar. Yusuf bin Tashfin 500-hijriyda vafot qildi. Alloh taolo o'kishini o'zining rahmatiga olsin. Yusuf bin Tashfindan keyin bu kishining farzandlari va naviralari hukumatga keldi, lekin hukumatga loyiq odamlardan bo'lmadi. Ba'zilar fosiqlik qildi va ba'zilar jihoddan g'aflat qildilar. Oxir o'zaro janjal boshlanib, murobitlarning davlati sinib boshladi. Shu paytda muvahhidlar degan toifasi bularga hujum qildi. 541-hijriyda Ishoq bin Ali bin Tashfin ya'ni Yusuf bin Tashfinning navirasi muvahhidlarning hujumiga tur berilmadi va murobitlarning hukumati tugadi. Afrikada mustaqil bo'lgan davlatlardan 6-chisi muvahhidlarning davlati 541-hijridan boshlab 668-hijrigacha davom etdi. Shu davlat Muhammad bin Tumertga mansub bo'ladi muhammad bin tumert zanata degan barbariy qabiladan bo'ladi muhammad bin tumert tavhid mazhabga chaqirgan edi shuning uchun bu kishiga ergashganlar muvahhidlar deb nomlangan edilar va muhammad bin tumert o'ziga Mahdi laqab qo'ydi Muhammad bin Tumirt 524-hijriyda vafot qildi. So'ngra bu kishining eng yaqin shogirdi Abdul Mu'min bin Ali murobitlarga hujumga o'tdi va murobitlarning hukumatini Marokashdan tugatib, muvahhidlarning hukumatini barpo qildi. Muvahhidlarning hukumati abu yaqub yusuf birinchining davrida kuchayib ketgan edi 567 hijriyda andalusga kirib o'sha yerda murobitlarga itoatda turgan hukumatlarni sindirib o'ziga qo'shib oldi ibn mardinish va ibn g'aniya degan podshalarni mag'lub qildi 580-hijriyda Abu Yaqub Yusuf vafot qildi va Abu Yusuf Yaqub al-Mansur hukumatga keldi. Abu Yusuf Yaqub al-Mansurning davrida muvahhidlarning hukumati izzat va shon shavkatning avjiga chiqdi. Shu davrda bular bir necha marta Andalusga kirib Hasponiyalik nasroniylarga qarshi jihad qildilar. Shu jihadlardan eng oxirinchisi 591-hijriyda Araq degan mintaqada sodir bo'ldi. Shu jangda 8 podsha Alfansu sharmindalarcha mag'lubiyatga uchrashdi va murobitlar 479-hijriyda Zalaqa degan mintaqada 6-Alfonsoning mag'lubiyatini yana tiriltirdilar. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur 595-hijrida vafot qildi. Bu kishidan keyin o'g'li An-Nasir li dinillah Muhammad hukumatga keldi. An-Nasir li davriga kelib, muvahhidlarning davlati sini boshladi. Ispaniyalar bilan bir nechta janglarda ishtiroq qildi. Oxir 609-hijrida Uqab degan jangda muvahhidlar mag'lubiyatga uchrashdi. Shu voqea 614-hijrida bo'ldi. Uqob degan jangdan keyin muvahhidlarning kuchi va qudrati sinib bordi. Hattoki Banu Marin bularning davlatiga 668-hijrida hujum qilib, bularning oxirinchi podsha Idris Abu Dabusni mag'lub qildi. Va shunday bo'lib muvahhidlarning hukumati tugadi va Banu Marinlarning hukumati vujudga keldi. 7-davlat Banu Marinning davlati 668-hijriydan boshlab 875-hijriygacha davom etdi. Bu davlatning asoschisi Abdulhaq al-Marini Zanata degan Barbari qabiladan bo'ladi. 610-hijriyda Abdul Haq o'zining qabilasi bilan muvahhidlarning shaharlarga hujumga o'tdi. Va 612-hijriyda bitta jangda muvahhidlarni mag'lub qildi. So'ngra muvahhidlarning hazimati va mag'lubiyati to'xtovsiz davom etdi. Hattoki Banu Marinning davlati 668-hijriyda vujudga keldi. Banu Marinning davlati Marokish mintaqalarida 875-hijrigacha davom etdi. 8-davlat Davlatu Bani Ziyan bin Bani Abdul Wad 600 33-hijriydan boshlab 962-hijrigacha davom etdi. Bu davlatning muassisi Abu Yahya Yag'mirasan bin Ziyan al-Abdawadi bo'ladi. Bu kishi Banu Ziyan degan qabilaga nisbat bo'ladi. 633-hijriyda Yag'mirasan Tilmasan degan mintaqani ishg'ollab mustaqilligini e'lon qildi. Bugungi kundagi Aljazoir, ya'ni Aljeriyada bularning hukumati bor edi. Bular ham taqriban 3 asr hukumat qildilar. Hattoki Usmoniylar 962-hijriga kelib, bularni mag'lub qildi va bularning hukumatini tugatdilar. Abbosilarning zamonasida Afrikada mustaqil bo'lgan 9-davlat. Davlatul Hafsiyyin 625-hijridan boshlab 941-hijrigacha davom etdi. Shu davlat Abu Hafs Umar bin Abi Zakariya Yahya al-Hintani ga mansub bo'ladi. Tunis mintaqada Abu Zakariya muvahhidlar tomonidan vali edi. Lekin 625-hijrida mustaqilligini e'lon qildi. Hafsiylarning davlati o'zaro urushlarining sababi bo'linib ketdi. Bitta davlat Tunisda edi va bitta davlat Bajaya O'rta Mag'ribda edi. Oxir Usmoniylar 941-hijriyda kelib, bularning davlatini tugatdilar. Mana biz bugun Abbosiylarning zamonasida mustaqil bo'lgan ba'zi davlatlarning to'g'risida muxtasar muxtasar ma'lumotlarni aytib o'tdik biz bilib olishimiz kerakki shu dars tarix emas balki tahlildir tarix uchun biz mufassal kitoblarni mutolaa qilishimiz kerak alloh taolo shu tarixdan bizni ibrat olishga muvaffaq qilsin alloh taolo oqibatimizni go'zal qilsin allohumma solli va sallim ala sayyidina muhammad va ala alihi va sahbihi va barik va sallim vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin Uygan indi ey musulman qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon yolg'on aldanib o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing bas endi och och och ko'zing uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon shayton seni yenga oldi qalbingga dunyoni soldi musulmoncha noming qoldi uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Haddan oshdi bu gaflating, kofirga yo'qdir nafrating, dur bu holating, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp köparlendin, uygan uyg'on ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon qaymol bo'ldi nomusoring jamla bunga e'tiboring ko'rsat endi qo'lda boring uyg'on endi ey musulmon Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on İkilenmey kulingga on Can bilseng hem diningde kal Diningde kal ey Müslüman Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p xorlanding uyg'on ey musulmon